Bueno, bai, bai, iritsi da, iritsi da Udaberria, iritsi da hemen eta han berriz berpizteko eta indarra hartzeko gogoa, eta, bueno, honetaz hitz egiteko asmoa daukat gaur gure kronika honetan e, noski horgoratuko zinetela nefros izan dugula, e, zenbat herritan urra berria eta urte berria ospatzeko aukera, eta hemen ere Alemania eh, kurdoeko nefrosa e, Düsseldorfen. E, irurogei erakundek egin dute aurten deialdia, eta mar milaka inguratu dira du, Düsseldorf zirira herrien jaia, eh, askatasuna eta demokraziaen aldeko jaia, Kurdistanen bakea askatuz eta Turkian demokrazia. Bi manifestaldi izan ziren e, Düsseldorfen eta goizetik anasita, ordu batetarako amaitu zirenak, eta geho kultur e, edo ospakizuna izan zen arratsaldez, e, bertan izan duzian ez bakarrik urdiarrak ordezkatuak, horri izan duzian e, ez dakit benetan nola <laughs> esaten zaion herri honen izenari, baina lazioak edo e, eta armenioak. Hau da, Turkiak askotan isildu eta eta erreprimitzu dituen herriak, ziren bertan nebroz, aurtengo nebroz honetan em, ospatzen. E, diabakiarretik, ameretik ere berriak iritsi ziren, ba, bertan nola ari zian ospatzen, eta batez ere ba, jendearen arreta erakarri zuena izan zen, otxalanen mezua irakurri zutenean. E, gero, aipatuko dut e, zeintzuk izan ziren bere hitzak. E, beste ordezkari bat ere izan zen bertan, hau da siriatik, siriako kurdi, e, kurdistanetik e, zetorren ordezkaria, rojaba, e, kanpalekuan edo errefusiatuen kanpalekuan biziden egoera e, aipatzeko eta elkartasuna eskatzeko. Ba, bueno, e, otxalanek e, agurrak bidali zizkien e, munduan dien kurdiar guztiei, e, suaren jaiba dela nevros gogoratu zuen, e, Mesopotanian kokatzen dala e, ba, historiaren e, oinarri bat, bertan herri asko bizi zindirela, eta neofroz eh, izan dadila demokraziarako jai bat. E, Otsalanek gogoratu zuen herri asko direla eh, hor ekialde erdian eta asian e, elkarren arteko kidetasuna edo behar dutena. Horren dela urte bete hasi izan e, prozesua edo bakerako proposamena, intzutzen ere nefrozekin eman zitzaion e, epe berri honi edo hasiera, gerraren sua itzali, e, sua honek azken bizitza, maitasuna eta lana e, jende gaztearen gan e, ba, errauts bihurtzen zuelako, eta erresistentzaren sua e, piztu dala dio txalanek eta bakerako, bakerako sua dela zioen. Erabaki sendoak izan direla, bi aldeek, e, bi eta honekin ere, ba, Turkiako zenbait erakundetatik egindako proposamena aipatu nahi du, ez dala bakarrik kurdistan bake honen alde ari dena, baizik eta Turkiagan ere ematen ari diren eh, resistentzia eh, mugimenduak, baina eh, Turkiako gobernua da bakarra eh, honetan babesa ematen ez duena. E, bake prozesu guztietan bezala, erasuak ugari izan dira, eta uh, azpimarratu zuen otxalanek bakea guda baino zailagoa dela. Aipatu zituen uh, jasotako, bake profesionetan jasotako eraso ezperdinak, eta bueno, gogoratuko dugu berriz ere Parisen eraildako uh, lagunak, gladionen erasoak zirela eh, azpimarratu zuen eh, otxalanek erantzukizuna zitzein zuen, eta bai, Pariseko lagunak goratuz, baita ere azpimarratu emakumearen indarra dela hor askatasun bidean, eta balore berriak behar dituela gizarteak, behar dituela ere kurdistanek, balore berriak etikoak eta estetikoak. Gaztei ere eskeni zizkien eh, bere hitzak eta exilioan atzerrian bizi behar dutenei. E, Turkian herri asko direla e, berriz gogoratu zuen otxalanek, aske eta batera eta demokratiko ki bizina dutenak, eta hori ba, pensaerak eta erlijioak edo kulturez gain, ba, batu eta libre bizitzeko asmoa eta erantzun kizuna ipatu zuen, eh, azkenean e, eh, erantzun garai berrietarako, eta bueno, bizaki edo personen elkar eh, batzerako, hau da batzerako bidea. Ba, bueno, hau izan da otxalanen mezua, e, bide askotan eta komunitza bide askotan zabaldu dena, eta, bueno, honi lotuta ere aipatu Turkiak, e, Turkiako gobernuak, Erdoganek, bere ala, debekatu zuela Twitter e, delakua, ba, hain zuzen ere bertan zabaltzen ari zalako txalaren mezua. Twitter eh, agian ikusi duzute beste komunikabidetan Turkian Twitterra edo sare hau e, eh, derekatu zutela eta e, bueno, zenbait komunikabidetan ez dute e, arrazoia ipatu edo atzian zeo emandako arrazoia ez dute aipatu baina e, hain zuzen ere otxalanen mezu hau zabaltzen ari zela izan zan. Bueno, ba, Turkian eta Kurdistanen ere hautezkundeak dira o, martxoaren hogeita marrean. Eta itxaropen ondila da, ba, e, gobernua, AKP eta AKP alderdiak, e, beherak ada egingo duela, eta, bueno, Turkian ematen ari den mugimendu herritarra eta mm, oinarrizko mugimendua ba, indartuko dela. Hala, izan da Eta, bueno, ba, luze egin dut nebrozetaz e, eh, eta nebrozeko hitzagoetaz. Guk ere hemen hamburgo izan genuen gure nebroz manifestaldia, kurde, kurdoek eh, egindako deialdiari jarraituz, baina baita ere ez deia bakarrik kurdiarrak nebroz uste berrian noruz edo auspatzen dutenak, badira esan degun bezala ekialdeko zenbait e, herri kalde herriko zenbait herri hori ospatzen dutenak eta Iranier eta Afganist eh, Iranen eta Afganistanen eta ere jaieguna edo jai, e, garrantzitsua dela gogoratuz eta hemen zenbait e, exiliatu eta refusiatu bizidia herri haietatik priak eta haiekin izan genuen guk jai bat ospatzeko aukera eta esan berdet e, urte berriaren, nefro zen, udaberriaren eta suaren indarra hartu genuela, eta, bueno, e, badakitzuek ere indartxu zaudetela eta horra, hola, ekin dieza jogun e, udaberri honi. Indarrean jarraitzeko, goratu behar dut, e, hemen apirilean, hamburgon, jarraituko dugula lanean, eta baditugula zintzilik irratiak... E, eh, egindako bideoa aurkeztuko dugula eta zintzilikeko kideak izango ditugula hemen eh, ba, herri baten eta irrati baten historia zitz egiteko eta eh, bueno, hemengo jendearekin elkartrukak eta egiteko bi, eh, bi data ditugu hamburgon eh, data bat bremenen eta laugarren data bat seguruen Berlina. A, ah, bremenen lehenengoa, apirilaren amazazpian bremenen, infolaren izeneko bendan. Apirilaren horreita batean, e, eh, azte santuko horretan, e, eh, zukaldatu musika entzun eta zintzilik irratiaren hitzak izango ditugu be bos, be fuz izeneko e, topak lekuan, eta e, itzaldi, itzaldi, bueno, ba, itzaldiak tradizionalki izaten diren moduan, eizlariekin, bidibakin, eta apilaren hogeita iruan, zentro soziale izetiko lekuan. Beraz, presentzia nabarmena izango du zintzilik ekemenan borgon. Eta, seguruen, baina hori konfirmatuko dizuegu, izango dugu ere apilaren hogeian berlinen izateko eta itzegiteko aukera. Beraz, indarrez, jarraituko dugu, ez da?